Епілог Святкування перемоги. Будьмо. Тримаючи банку соку, Іке схвильовано крикнув. Увечері, після оголошення результатів, всі учасники навчальної групи зібралися разом. Усі, за винятком хорікіти, посміхалися, тому що нікому не довелося покидати школу. Разом з нашими друзями ми подавали труднощі. Це і називають юністю. Гадаю, що непогано. Що це за пахмуре обличчя? Судо не вигнали, тож усе скінчено, так? Я не проти святкування, але чому саме в моїй кімнаті? Моя кімната брудна, в судо та я ямаучі теж. До того ж, ми не можемо піти у дівчачу кімнату, правда? Ну, звісно, я б хотів, щоб ми опинилися в кімнаті кущі кущідичан. Ось чому твоя чудова і абсолютно порожня кімната найкраща, а Аянокоджі. Минуло лише два місяці з початку навчання. Скоріше дивно мати так багато речей. Окрім задоволення моїх щоденних потреб, мені більше нічого не потрібно. Що думаєш, Кушідочан? Я вважаю, що тут добре. Відчувається чистота, свіжість і простота. Правда? Тобі, мабуть, приємно, що Гошідачан хвалить тебе. <laughs> Іке, який виглядав так, ніби мав на мене особисту образу, злегка штовхнув мене, але не дуже сильно. Однак, враховуючи всі події, цей проміжний іспит був досить небезпечним. Якби ми не займалися у навчальній групі, Іке та судо точно вигнали б. Ге? Ти теж ледве склав? Забув? Ні, ні. Я зміг би отримати ідеальну оцінку, якби постарався. Чесно. Усе завдяки зусиллям Хорікіти Сан. Зрештою, це вона навчала Ікекуна, Судокуна та Ямаучі Куно. Віддалившись від нас, Хорікіта сиділа і читала свій роман. Але коли ми назвали її ім'я, вона підняла голову, поклавши закладку в книгу. Я роблю це лише для себе. Якби хтось вибув, балекла судді також впала б. Навіть якщо це брехня, скажи, що зробила це для нас ми будемо про тебе кращої думки. Мені підходить, якщо ви не будете думати про мене краще. Ну, її поведінка така ж, як і раніше, але її участь у цьому святкуванні вже само по собі прогрес. Якби це була стара Хорікіта, вона б точно не прийшла. Ну, але Хорікіта напрочуд мила продовживши її зауваження, відповів судо. З тих пір, як ця дівчина вибачилася, судо перестав бути таким ворожим до неї. Раніше він заявляв, що вона жахлива, але, схоже, люди змінюються. Хай там як. Але чому сенсей вирішила скасувати відрахування судо? Мені теж було цікаво, які чаклунства ти використала Хорікіта Чан? Ем, не пам'ятаю. Ого, секрет? І Канагра навпав. Ми не повинні так шалено святкувати тільки тому, що пройшли цей іспит. Наша наступна перешкода фінальний екзамен. Очевидно, завдання на ньому, мабуть, будуть важчими, ніж на сьогоднішньому. Крім того, нам все ще потрібно шукати спосіб підвищити свої класні бали. Потрібно знову починати це пекельне навчання. Паскудство. Яке сховав голову руками. Не думаєш, що нам варто почати зараз, щоб потім не стало надто пізно? Ні. Гадаю, що ні. Я нічого не розумію про класовий поділ і систему балів цієї школи. Ах, мої бали. Я хочу приватні бали. Бідність це справжній жах. Витративши всі свої кошти, Іка з Ямаучі жила лише на безкоштовних товарах. Агов, Харікіта сан, отримати бали все ще важко. Ми добре склали іспит, тож маємо отримати трохи, так? Ви бачили наш середній показник? Серед усіх класів ми найгірші. Якщо ви вважаєте, що так ми можемо отримати бали, то вам слід змінити свій спосіб мислення. Як завжди, Хорікіта сказала правду, нічого не прикрашаючи. Тоді наступного місяця ми також нічого не отримаємо. Ні. Просто живіть помірковано і відмовтеся від свого розкішного способу життя. Все добре, Ікекун. Зараз ми можемо не отримати жодного балу, але ми отримаємо трохи найближчим часом. Правильно, Хорікіта сан. Сумніваюсь, можу я дещо сказати. Зрештою, ми ж усі друзі. Хорікіта сан, Аянако Джікун і я Працюємо разом, щоб спробувати потрапити в клас A. Якщо ви не проти, я хочу, щоб ви нам допомогли. Потрапити в клас A? Хм, ви серйозно? Так, звичайно. Очевидно, що спроби збільшити наші класні бали також є важливою частиною цього. Але хіба це досяжна ціль? Вони ж розумні, чи не так? А оскільки вони набагато розумніші за нас, хіба це можливо зробити? І якщо просто поглянути на їхні оцінки, то ціла група людей, кожен з яких рівний Хорікіті, лякає. Однак навчання це не єдине, що визначає рейтинг класу, правда? Так, але якщо ти не можеш вчитися, про це не може бути й мови. Троє людей засвистіли і відвели очі. Ми ще досить далеко від нашої мети, але якщо будемо працювати разом, то досягнемо її. Безумовно. Аргументуй. Аргументувати? Що ж, троє людей, які працюють разом, не зазнають невдачі так легко, як лише один, так? Я не думаю, що це стосується цих трьох. Ну. О, точно. Три голови краще однієї. Щось таке. Ну, якщо додати їхні результати, це справді буде як результат однієї людини. Кущіда спробував довести їхню корисність, але Хорікіта повністю розбила її спроби. Яка дивовижна пара. Якщо ми сваритимемось, нічого не вийде, чи не так? Ладна те, безперечно, краще. Якщо подумати, гадаю, це правильно. Правда? Хорікіта не намагалася заперечувати її слів. У будь-якому випадку, якщо ми намагаємося піднятися в рейтингу, мабуть, краще ладнати з якомога більшою кількістю однокласників. Якщо ми будемо боротися лише власними силами, то з наших зусиль нічого не вийде. Ось чому я хочу ще раз попросити вас трьох про допомогу. З радістю. З радістю. І Кити Ямаучі негайно відповіли. Ну, якщо Хорікіта попросить мене допомогти, тоді. Судо намагався приховати збентеження. Я ніколи й не думала покладатися на тебе, судокун. І я також ніколи не хотіла, щоб ти допомагав. По перше, ти не надто корисний. <coughs> Я ж намагався бути добрим. Намагаєшся бути добрим? Я здивована. Не дивно, що він спалахнув гнівом але кулака не підняв. Здається, він теж росте над собою. Ти дратуєш. Дякую за добрі слова. Ти зовсім не мила. Ти так кажеш, але що насправді маєш на увазі? Іке висміяв його. Судош кинув лютий погляд на нього і вдарив його по голові. Йой, стоп! Якщо говоритимеш таку дурню, я тебе задушу. Ти вже мене душиш. Я здаюсь. Побачивши щось на зразок чоловічої дружби, Харікіта глибоко зітхнула. Ця школа оцінює наші здібності. Зараз нас чекатимуть лише жорсткі змагання. Це не те, що можна зробити без сильної волі. Якщо скажете, що допоможете, а потім здастеся, то будете лише перешкодою. Усе, що стосується фізичної сили, залиш мені. Я впевнений у своїх баскетбольних і бойових уміннях. Зрештою, нічого іншого від тебе і не дочекаєшся. Оцінюю наші здібності. Ха. Відчуваю, як у грудях стискається. По суті, ми були ізольовані від решти світу. До того, як я помітив, я доклав багато зусиль для нашої спільної роботи. Гадаю, це теж можна назвати свого роду прокляттям. Хорікіта націлилася на клас A. вона налаштована на це. Однак шлях від класу D до її мети буде важким. З тим, як ми працюємо зараз, буде важко потрапити навіть у клас Сі. Якщо це так, що мені робити відтепер? Зараз я зосереджуся на тому, щоб робити все можливе. Принаймні, я хочу побачити, як Хорікіта посміхається.